U ime Oca i Sina i Svjatog Duha. Braće i sestre, učuli smo dva apostola i dva evanđelja. U ovom jednom apostolu, apostol Pavle nas poučava da ne idemo na sudove, ne znam, božačke, da bi rešili neki problem između nas. I zaista, kaže, za nije bolje pretrpeti i pomolite se. Kad su u pitanju naše imovine, čak se sada sude i braća rođena i sestre i bliski rođaci. <clears throat> I oko njiva, i oko što kaže naš vladika sveti, oko metra od zemlje te crne naprave se sukobi velikim i propast velika. Kad se sude, znači, oko neke njive obično se potroši toliko novca na sud i na advokate, da onda propadne i vrednost onoga zbog čega se sudi. Zar nije, što kaže, stvarno pametnije da se malo pomolimo? Obično đavo je onaj koji pravi sukobe i koji se raduje tome. Jer to je njegova politika, da svakog čoveka napravi da bude sam i očajan i da se sa svima posvađa. A zar mi moramo da slušamo to? Ako smo došli u crkvu, ako smo poverovali u Hrista, zar nije sramota da se onda sudimo tako, što kažu ne za božačkim sudovima, radi nekakvih imovina i svega toga. I drugo kaže, zar ne možemo da nađemo među nama jednoga, znači, duhovnog, pametnijeg, koji će da presudi. Ranije tako i bilo, svako selo ima, ima, ima svog kveta, ili nekog koga su svi želeli i odredili i kome su verovali da će se truditi da sudi po Bogu i ni po čemu drugome. I njemu se verovalo i on je rešavao sukobe koji su se dešavali u sanima. Nažalost, toliko ima parnica kod nas, baš u Srbiji, ne znam kako je ovdje u Crnoj Gori, ali je to živa sramota, idemo u crkvu, molimo se Bogu i tako da se ponašamo. Ovde u Evanđelju Gospod kaže, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostajan. Koji ljubi sina ili čer, nije mene dostajan. Ne govori dama Gospod da ne volimo svoje roditelje i svoju decu, jer taj isti Gospod nam je dao zapovest, što kaže, da poštujemo oca i mater, da nam dobro bude i da dugo poživimo na, na zemlji. To je jedna od zapovesti sa obećanjem nego Gospod hoće da nam kaže da počnemo prvu zapovest njegovu. Ljubi gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom. Koliko mi to istinski radimo? Vrlo malo. Vrlo malo. Uvek se nas, što kaže, djavola da se zaplete u misli, u brige oko ekonomije, oko fakulteta, oko egzistencije i mislim da umorimo od tih briga i tih dužnosti i na kraju kad treba se pomenuo kaže oprosti Bože, ja sam se umorio znači jedan dan ima 1440 minuta molitva oče naš se izgovori za pola minuta zar baš toliko nemamo vremena da, da ne kažemo bar tri oče naša tri put Bogorodice djevo, jedno vjeruju, jedno simbol vere To, su, to je molitva od 5 minuta, ali to su dve najjače molitve, jedna koju je sam gospod izgovorio, jedna koju je Arhangel izgovorio i pozdravio prestu Bogorodicu pred začeće gospoda i simbol vere u kome su sadržani svi dogmati naše vere. Znači, tako kad krenemo u dan naoruženi, taj dan će biti drugčiji od onoga dana kad krenemo kao muva bez glave bez molitve i bez ičega. Onda će nas satana već odvesti na pogrešno mesto u pogrešno vreme. Ako se pomolimo, makar ovim molitvama, već će anđeli da nas vode tamo gde treba.